I think today it is enough วันนี้สมควรแก่เวลาแล้วเจ้าค่ะ And permit darling share sharing merit sharing merit จะว่ายังไงแผ่แผ่ส่วนกุศลได้ไหมแผ่ส่วนกุศลแผ่ส่วนกุศล Repeat after me ให้ให้ว่าตามท่านค่ะอิดังมีปุญญอิ Asavakayam Asavakayam Vaham hotu Vaham hotu Idam me punyam Idam me punyam Nibbanasa Nibbanasa Pacayo Pacayo Hotu Hotu Mama punya bagam Mama punya bagam Sabba satanam Sabba satanam Bajimi Pajemi Tisapi Yesapi Misamam Yesamam punya Bhagam Labandu Labandu sadu, sadu, Sa.